Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. April 7, 1962 Inordinahang pari sina Bishop Denualdo Gutierrez at Bishop Vicente Navarra. Sa ngayon, ang dalawang obispo ay 45 taon nang uh, nagsisilbing pari sa simbahang katolika. Si Bishop Gutierrez ay kasalukuyang namumuno sa Diocese ng Marbel, habang si Bishop Navarra naman ang obispo ng Diocese ng Bacolod. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.